За почеток ќе отвориме во прва книга Цареви и ова се стихови веднаш да напоменам, кои што беа спомнати и во денешната поука. Прва книга Цареви и да ќе зборуваме сепак во малко поинаков контекст. Прва Цареви, значи 11 глава, од трети, па Налу, ќе идеме до каде? Односно, во, од втори, ајде од први. Царот Соломон покрај фараоновата керка сакаше многу жени, тугинки. Моавки, Амонки, Едомки, Сидонки, Хетитки. Значи, од сите околни народи. Од сите народи за кои што Господ им рече на израелците, неке одите кај нив и тие неке идат кај вас. Тие навистина ке ги свртат вашите срца кон своите богови. Ним им се приклони Соломон со својата љубов. И покрај тоа што Господ рекол така, Соломон се приклони кон нив со својата љубов. Имаше 700 кнежевски жени. Да ви кажам, кога прв пат ова го осознав, не можев да поверувам. И ден денеска се уште ми е чудно, значи тоа, тоа не е харем, тоа е <laughs> мега харем. 700 жени и уште згора на тоа, уште 300 соложници, односно љубовници, неговите, неговите жени го заведува неговото срце. И кога Соломен остаре, неговите жени му го свртеа срцето кон други богови, И неговото срце веќе не му припаѓаше потполно на Господа, како што му припаѓаше срцето на неговиот татко Давид. И почнал Соломон да оди по Астарота, божите на сидонците по Мелхома, срам на амонците и така натаму и така натаму. И кадеше на тие високи места кои што ги направил и се кланяше им се поклонуваше на овие туги богови. Соломон имал еден проблем. Голем проблем. Имал илјада. Ама ја барал она вистинската. Овие кнежевски жени, како што се вели овде, биле со него од интерес. Па и тој со нив. Можеме да кажеме. Меѓутоа, копнел и ја барал она вистинската, она која што ќе склучи брак со него од љубов. И што ќе каже во нај стих во проповедник, значи книгата на проповедник, кој што е негово дело, Седма глава, 28 стих. Проповедник, седма глава, 28 стих. Што вели овде? И уште барав, но без успех. Најдов маж еден меѓу илјада, а не дајдов ни една жена меѓу сите, тие илјада. И веројатно ова ќе му биде поттик за да ја напише песна над песните. Нема да ни биде тоа тема за вечера. Знаете како е па, другиот наслов на песна на песните, барем во овој превод, не знам како е во другите. Песна за вистинската љубов. Така е насловен. Знаете, денеска имате, ја прочитав некој податок за препастувачки. 50.000 бракови, онака на папир, на хартија, само во Америка годишно се исклучуваат од интернет. Значи, за зелена карта, како се вика обшто на престојот во Америка. 50.000 бракови. Од интерес за ова или за она. Како да бракот е... А сега да отвориме во Исаја четврта глава. Први стих. Ова цела глава е изворена. Што вели првиот стих? И седум жени ке се фатат за еден маш. Во оној ден. Ќе јадеме свој леп, ќе речат, и ќе се облекуваме во своја облека, дај ни само да го носиме Твоето име, симни го од нас си од наш срам. Кој се овие жени? Кој, каков е овој опис во првиот стих? Знаеме дека жената е црквата. Ово е еден извореден опис на тоа какво е денешното христијанство. Знаете, Исус ја бара својата невеста. Исус заминал и кажал, ќе подготвам место и кој ќе подготвам, ќе дојдам. Да си ја земам невестата, со други зборови. Мито овде гледаме брак од интерес. Седум жени се фаќаат за еден маж и не им е битен мажот. Воопшто, Интересот им е, значи, вопшто, не зависот од него, не бараат никакви потреби, ќе си носиме своја облека, ќе си јадеме свој леп, ама само да го носиме твоето име, или ние велиме презиме, нели? Мажот. И само да го симнеш срамот од нас. Во Откровение во првата глава го гледаме Исуса како се движи меѓу седум светилници. И повторно и овде светилниците ги представуваат седум цркви. Седумте цркви потоа се значи се бави Јован во втората и третата глава од Откровение со тие седум цркви кои што воедно го прикажуваат Значи, целиот христијански период, постојањето на христијанската црква од самиот почеток од апостолите па до самиот крај. И ниедна од тие седом цркви не е совршена. Сите имаат своји мани недостатоци. А Бог ја бара вистинската, ја бара својата невест. Она која што ќе склучи брак, не од интерес, туку од љубов, Господ, да се разберем, имал секојаш мал остаток, верен остаток, мал, ама верен. Секојаш. И вечерва ќе видиме и тоа, кој е и каков е тој остаток и каква е всушност Христовата невеста. Овде гледаме повторно да се навратиме на тој први стих од четврта глава Исаија. Седум жени кои што пак, знаете, бројот седум представува полнина, значи целостност. Че комплетно христијанството денеска, го читаме во контекст на денешнината, зборуваме денеска, се однесува и на денеска, комплетното христијанство, што е да прави, прави само за да го симне срамот од себе. Кој срам? Со што е поврзан всушност срамот? Секјавате на почетокот Адам и Ева? Кога почувствувале срам? откако погрешиле. Значи, греот е врзан со срамот, еве ќе прочитаме еден стих во Пословици 14 глава 34. Пословици 14.34. Правдата го возвишува народот, а гревот е срам за народите. А тука, со срамот и гревот, е вклучена и вината. Вината заради гревот. И се што прави денешното христијанство е токму тоа. Дори тоа се проповеда. Бог го даде својот син, умре на крстот и сега сме сите оправдани. Костим на Бог срамот од нас. Меѓутоа, тие истите нити сакат да јадат друг хлеб, односно, оне кој што ќе им го даде Бог, тие се јадат свој леп и се облекуваат своја облека. <clears throat> Знаете, Адам и Ева самите не успеале да го осимнат срамот од себе. Се обиделе, нели? Кога виделе дека се голи, ги опфатило срам и се обиделе, направиле таму ќе кажам, сукнички од <laughs> осмоквено лисје, и тоа не покриле ништо со тоа. Што вели верниот сведок во пораката до Лаодикеа, до она последна црква, во кој што се однесува на нашето време. Откровение 3.18. Те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облеки, за да се облечеш и да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. Меѓу другото, Бог нуди на својата црква, на, на, своите, на својот народ, им нуди бели облеки, за да го покријат срамот. И само со таа бела облека може да се покрие срамот. Со никакви наши заложби, Интересно е што овој опис уште нешто друго ни кажува, значи во Исаија 4 глава, постојано ќе се навраќаме, дека овие седом жени немаат интимна заедница со мажот. Не сакаат ни да имаат. Се на одстојање, растојање од мажот. а што сушност значи да бидеш оправдан, односно да се тргне вината, да се покрие срамот. Еве што значи да се подсетиме на еден стик кој што на чија што основа имавме една цела тема 8.1 римјаните.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 Значи, не јас верувам, јас исповедам вера, јас верувам во Исуса Христа, не туку оние кои што се во Христа Исуса. Самото тоа ни покажува една тесна, интимна заедница. Таквите, за таквите нема осуда. Таквите ќе го тргнат срамот и ќе биде тргната вината од нив. Да се подсетиме уште на еден стих, Павлев стих, односно повеќе стихови во Филипјаните. Она, она пред, а, прекрасно сведоќство него за неговиот живот пред Христа и после Христа. Значи, Филипјаните, трета глава од осми стих. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса. Павле не е како овие седом жени, кои што не ги интересира мажот, влегуваат во брак од интерес, него токму мажот го интересира и само мажот, односно, секе даде за да го придоби Исуса Христа, мојот Господ, вели, заради кого изгуби все. И се сметам за отпад, за да го придобиам Христа. Ова е љубов, ова не може да биде нешто друго. И да се најдам во Него. И еве што е да се најдеш во Христа? немајки своја правда која доаѓа од законот. На некој начин повторно и се поврзани темите со Јани, повторно не се договарале. Значи, еве што е да се надиш во него, ќе повторам, немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Оној кој што е оправдан со вера, тој е оној кој што му е трната вината. Нема осуда за таквиот. А тој е оној кој што има интимна заедница со Исуса. Не може да биде на, дистан, на дистанца. Забележавме, ке се облекуваат, вели, ке се облекуваме во своја облека. И дали треба да спомнеме, еве веќе спомнавме, значи во трета глава Откровение читавме, која е таа облека која што со која што само може да се покрие нашиот срам. Значи тоа е Христовата праведност, таа бела облека. Меѓутоа овие велат не. Не сакаме ништо од тебе. Ама само тргни го срамот од нас. Как, каков абсурд е тоа? А тоа е христијанството денес. Нормално се исклучуци. Затоа што секојаш Бог има својот остаток, и свој леп ке јадеме. Пасте, денеска, ако немате Евангелие, ако го немате вистинското Евангелие, немате и оправдание. Немате тргање на винат, Го немате оне кое што Бог сака уште веднаш да го направи, затоа што копне да биде со вас, да биде спасени. И денеска во многу цркви нема Евангелие, не се слуша Евангелие. Ги имате тие така наречени мега цркви во Америка и а пред се претежно во Америка, кај што не се проповеда Евангелие, а толку се популарни. Зошто? Зарем е кажано, зарем Павле не ни напишал, што и какво време ќе дојде? Второ послание до Тимоти 4.3. Второ послание до Тимоти 4.3. Зашто ќе дојде време кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука, библиската наука, туку според своите страсти ќе си насобират учители за да им ги скокоткаат ушите. Си насобират учители, онакви какви што тие сакаат и учители кои што ќе им го зборуваат она што тие ќе сакаат да го слушнат. Немате тамо Евангелие. Тие сакаат да јадат свој леп, А видите што пише во Осија. Осија во деветата глава. Осија, девета глава. Четврти стих. Неки му налеваат веки вино на Господа, ниту ке му ги принесуваат своите жртви. Лебот им биде како леп на жалост и ќе биде, ке биде нечист кој ке го јаде, зашто нивниот леп е само за нив, нема да влезе во господовиот дом. Вие можете да јадете свој леп. И тој Господ не дозволува да влезе таквиот леп во Господовиот дом. А тоа е, Господовиот дом е столб и подпора на вистината, вели Павле во едно од своите послания до Тимотин. не знам баш која беше. И што користо тоа ако јадаме свој леп? Евангелието, Словото Божие, таа здрава наука е таа која што чисти. Ја прочистува секоја една душа. Значи, видовме, го видовме христијанството кое што и овие седум, цркви, седум жени, значи седум цркви кои што сакат да се наречат христијански и ги има денеска многу голем број, и сакаат да се тргне срамот од нив, ама случуваат брак од интерес. Не сакаат интимна заедница со Исуса. И од вториот стих сега до крајот на оваа глава, до шестиот, ја гледаме она црква која што Бог ја бара. она жена која што Бог ја бара својата невеста. Во оној ден, Господовиот подник, или фиданка, која што ќе израсне од Јесеевиот корен, како што вели Новиот Завет, Исус Христос, ќе биде убав и славен. Интересно. А земниот плод за убавина и слава на спасените во Израел, кои ќе останат на Сион и кои ќе преживеат во Иерусалим, ќе се наречат свети и ќе бидат запишени да живеат во Иерусалим. Овие сакаат интимна заедница со Исуса Христа. И забележуваме дека ќе бидат свети, ќе бидат славни, ќе живеат во Иерусалим. Да се подсетиме само на още еден стих во Евреите 12 глава, поточно по неколку стиха. Евреите 12 глава, 22 23. Евреите 12, 22 23. Туку вие пристапивте до Сионската гора и до градот на живиот Бог, небесниот Иерусалим, до десетици илјади ангели, до свечениот собор и заедницата на првородените, црквата на првородените, невестата, кои се запишени на небесата и до Бога судијата на сите и до духовите на усовршените праведници. Гледаме овде свечен собор на една заедница, чисто имења, значи на членовите на ова заедница се запишани на небесата, живеат во Ерусалим меѓу ангелите и тоа се усовршените праведници. Оваа црква е света. Зошто? Ке видиме подолу. Кога, значи четвртиот стих го читам сега во, од Исаја, повторно четврта глава, кога Господ го измие срамот, еве, како Господ и на кого го мие, го трга срамот на сионските керки и ја избрише од Иерусалим крвта, пролеана од здивот на судот и од здивот што изгурува. И вели, ке создаде Господ над сета Сионска гора, се повторува, значи, они изрази од Евреите, 12 глава, и над сите оние кои ќе бидат онаму на собор, повторуваме собор на таа заедница, облак со дим, дење и ноке, а, но, а облак со дим, дење, а ноке а, блесок на пламен оган. На што е посетува ова? На пустината. Бог ги водеше израелците низ пустината, преку тој значи, облак дење и пламен, пламен оган, оган значи, ноки. Тоа неговото водство. сеќавате во Новиот Завет, во Откровение, се пишува за тој негов остаток, за таа негова невеста, дека го следи јагнето, го следи својот маш, каде и да оди. Ги слуша неговите инструкции, неговото водство, го почитува. И сега завршува овој стих на интересен начин, зашто врсето тоа славата, тоа со голема буква славата, ќе биде за засолнеште. И ќе има шатор за да засенува дење од припек, штити за солнеште од пореден дошт и од бура. Кој е овој шатор? Што е ово? Црква. Со други зборови. Врсето тоа, врсето целиот тој собор, врсите тие кои што сакаат и имаат интимна заедница со Христа, врсето тоа е славата, која што е засолниште. Што е славата? во Библијата. Христовиот карактер, Божиот карактер. Да се присетиме само и на храмот, на Соломоновиот храм, нели, кога бил е, на отварање, дим го исполни храмот, славата Божија го исполни храмот. Сите оние кои што се дел од Христовата невеста се покриени со славата. Тие се во Христа. Се покриени со неговиот карактер, всушност. И тоа, таа слава име и за солниште, и ќе им биде штит од неволите што допрва ќе дојдат покриени со славата Господова. Еве, ја гледаме повторно на интимна заедница. Не само да го носиме Твоето име, ама ќе дадеме свој леп, ќе се обликуваме во своја облека, туку да си во Христа, да имаш интимна заедница. И да се подсетиме на оној совршен опис во Јован 15 глава, на тоа што значи да си во Христа, да имаш таа блиска заедница. Со други зборови, да влезеш во брак од љубов, а не од интерес. Значи, 15 глава Јован, а може да читаме од првиот стих. Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Тој ја отстранува секоја прачка на мене, што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборував го спомнавме ова, Евангелието, Божието Слово, и за ова ќе стане збор малку повеќе следната сабота, токму за Словото и моките на Словото, Останете во мене како и јас во вас, како што прачката не може да роди плод само од себе, ако, ако не остане на лозата, така и вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене? Неколку пати овде се повторува кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не може да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која што е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ако остане во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. И сега интересно ова. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ме возлюби вас. Останете во мојата љубов. Да останеш во Христа, значи да останеш во неговата љубов. Еве ја таа љубов, еве во тој брак, таа заедница од љубов. Ке останете во мојата љубов, ако ги запазите моите заповеди како што и јас ги заповедив заповедите на мојата на, на заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Што кажавме минатиот пат за законот? Кажавме дека е свет, дека е совршен, дека е постојан, вечен, затоа што Бог е свет, совршен, постојан, вечен. Меѓутоа кажавме нешто друго, дека законот е љубов, писно вели, Бог е любов, својствено на тоа и законот е любов, затоа што видовме кои се најголемите заповеди. Люби го ближниот и люби го Бога, или со еден збор люби. Како остануваме во Божијата любов? Ако вели ги запазите моите заповеди. Овие имаат интимна заедница, кај овие законот е запишен во нивите срца. Затоа имаат и таа љубов. Павле вели, љубовта е и на законот. И сега да прочитаме во Ефесијаните оној опис на Христовата невеста, кога веќе зборуваме за тоа, не можеме да ги скокнеме овие стихови, значи Ефесијаните отвараме во пета глава, 22 стих попонатаме овие сите ги читаме.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 Предани со други зборови. Како што еве читавме, мажите любете ги своите жени како што Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. За да ја освети, очистувајќи ја со водното капење се извинувам малку водното капење во Словото. Повторно овој израз како што читавме во Јован 15 глава и да ја представи пред себе славната црква која нема дамка, ниту брчка, ниту, ниту нешто слично, за да биде света и непорочна. Ова невеста Христова е таа која што е облечена во бела облека, <laughs> како што доликува на невеста, и тоа во белата облека на Христовата праведност, има интимна заедница со Христа, му е покорна, предана, влегува во брак од љубов, И само, самиот тој чин ја чисти, вели, ја вознови црквата, се предаде сами, самиот од себе си за неа, видите каква, значи имате о, о, взаемна преданост и од страната на Христа и од страна на црквата, за да ја освети, очистувајќи ја во водното капење на Словото. Значи да се разбереме, денеска црквата Христова е она која што се уште се бори. Не е очистена. Меѓутоа, ако се предаде, преданоста, всушност, предизвикува и токму тоа, чистење. И Бог е тој кој што е чисти. И ја прави света и славна. Токму затоа што е облечена во Господовата слава. Како што читавме во Исаија, 4 глава. Христовата невеста Бог ја бара, односто Исус ја бара својата невеста и не ја избира затоа што таа е совршена, туку затоа што сака да му се предаде. И сака да склучи брак од љубов, а не од интерес. И јас сега да прочитаме во Осија втора глава за таа невеста. <laughs> Видиме колку е совршена. Од први стих кажете им на своите браке народу мој, на своите сестри помилувана, поднесете тужба, поднесете против својата мајка, зашто таа не ми е жена, јас веќе не сум и маш. Нека ги отврали блудствот од себе и прелюбата меѓу своите дојки, за да не ја свлечам гола, та да направам да биде како на денот на своето раѓање, за да не ја претворам во пустина, за да не ја претворам во сува земја и за да не ја поморам со жет. Јас нема да ги милувам децата, зашто тоа се блуднички деца. Да, нивната мајка му се предаде на блудството. Се срамеше она која ги зачна. Да, рече. И видите сега. Ке трчам по своите любовници, по нив кои ми ги даваат мојот леп и водата. Значи, овие седум жени, па еве и самата Христова невеста, И овој леп кој што го читавме не е тој, тоа нивни леп, туку тоа е леп кој што го добиваат од своите љубовници. Не сакаат интимна заедница со Христа, ама за сметка на тоа блуствуваат. И водата, вели и, мојата волна и ленот, со други зборови, облека. Маслото и мојот пијалак. <clears throat> Заради тоа ќе го заградам патот со трња, ќе обкружам со дзид, за да не ги најде веќе своите патеки. Заради ова, често пати кога ние духовно значи, блуствуваме и бараме леп од нашите, од своите љубовници, и волна и лен, немаме толку време за Христа, ама имаме време за многу други работи, Заради тоа Бог некојаш дозволува и вакво нешто. Ке го загради нашиот пат, ке не обкружи со дзид, со трња, еве ги трњата, и ке трча по љубовниците, но не ги стигне, ке ги бара, но не ги најде. Тогаш ке рече, одам да му се вратам на првиот маш. Хм. Зашто посрекна бев порано, отколку сега. Па нормално, вистинската среќа се наоѓа кога сте во Христа, кога сте оправдани, кога сета ваша вина е симната, а не таму со љубовниците и со некој друг леп, некаква друга храна, освен вистинското Евангелие. И таа, вели, значи Бог зборува, не разбра дека јас и давав и жито, и вино, и масло дека ја обсипував со сребро и злато, од кој што направија идол за вала. Затоа ќе го земам назад своето жито, својот леп, значи, во свое време и своето вино во вистински час, ќе ги одземам својата волна и својот лен, со кој требаше, внимавајте, да ја покрива својата голота, да го покрие срамот. Сега ќе го откријам срамот, пред очите на незините љубовници и никој нема да ја избави од мојата рака. Бог е тој кој што го покрива, а може да го открие срамот и тоа. Значи покривањето е само со неговата облека, неговата праведност. Ке им направам крај на сите незини веселби, прослави, млади месечини саботи. Безврни се и младите месечини и саботи, сите прослави, сите празници, ако не сте во Христа ако ја немате таа интимна заедница, и ако јадате леп од любовниците, од други извори, пиете вода, ќе ги запустам лозите и смоквите за кои изборуваше. Тоа е платата што ми, е, што ми ја дадоа моите любовници, Ќе ги претворам во грмушници и полските животни ќе ги брстат. Да не читаме се. Е од 14 стих. Еве, затоа ќе ја привлечам. Зошто? Зошто ќе ја привлече? Ова е таа совршена љубов. И покрај сето ова, покрај сето блудствување, Бог ќе ја привлече, ќе ја одведе во пустината и ќе му проговорам на незиното срце. И таму ќе ги вратам незините лозија и од Акорската долина ќе направам врата на надеж. Таму ќе ми се одзви, одзива таа како во деновите на својата младост, како во времето кога излезе од Египет, како, како во времето кога имаше првата љубов, ја имаше љубовта. Во оној ден говори Господ, ти ќе ми викаш, мажу мој, а не ќе ми викаш веќе валу мој. Од 19 стих. Ке те свршам довека за себе, ќе те свршам во правда и справедливост, во добрина и во милост, ќе те свршам за себе во верност и ќе го сознаеш Господа. Во оној ден, говори Господ, ќе им се одзвијам на небесата, а таа ќе им се, ќе се одзвие на земјата. Земјата ќе се одзвие на житото, на виното и на маслото, а тие ќе му се одзвиваат на, на Израел. И ќе посејам за себе во земјата, ќе ја замилувам непомилуваната и ќе му речам на не мојот народ, ти си мој народ. А тој ќе рече, Боже мој. Христовата невеста е нешто совршена. Бог не ја избира затоа што е совршена, затоа што сака да му се предаде и покрај се. И сака да склучи брак од љубов, а не од интерес. За жал денеска, како што кажавме оној стих во Исаија 4.1, Сликата е многу поинаква. И денеска многу цркви, така наречени христијански, си имаат своје евангелие, значи, си јадат свој леп, си носат своја облека, само за да се наречат христијани и да на некој начин го скријат срамот. Меѓутоа, можете да го скриете срамот, Единствено, ако сте во Христа, тогаш сте покрини со Неговата праведност. Тогаш го имате Неговиот карактер, а тогаш и можете се. Секјавате во Јован што велеше Исус. Ако останете во мене, ќе родите многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо.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 Зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши. Испракајќи го заради гревот својот син, во обличје слично на грешно тело и поради гревот го осуди гревот во телото, па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кои не одиме по телото, туку по духот. И една зборувавме, кажавме, како тоа таа праведност што законот ја барал Исус ја исполнил. А како ќе се исполни во нас? Ако сме во Христа, Христос е тој кој што го одржал законот. И ние, бивајки во Христа, Ние го држиме законот. И нема осуда за таквите, односто нема, нема закон за таквите. Во Галатјаните што или Павле? Тоа е Христовата невеста. Не дека е нешто совршено, меѓутоа Бог ќе ја очисти ако му се предаде. Ако му е предана, ако му е покорна, како што беше запишено во Ефесијаните. И тоа е таа невеста која што сака да склучи брак од љубов, никако поинако. Никој друг е интерес. Знаете, тоа е исто и во нашиот индивидуален, индивидуален живот. Зошто сме дошли во црква? Од интерес? Или од љубов? Од тоа што го любиме, нашиот Бог. Е, знам да кажам и тоа повторам, ќе го повторам сите оние кои што дошли од некаков интерес ќе отидат. Кога, кога тоа Ќе остане она оној остаток кој што секојаш го има Бог и на крајот таа црква ќе биде очистена во Словото, во Евангелието, преку вистинското Евангелие, ќе биде чиста и ќе го дочека својот младоженец. Да ја земе и да ја носи онаму каде што и тој е. Јас се надавам дека сите некако поединци сме дело таа Христова невеста, а ако сме, тогаш ќе сакаме, ќе копнееме да имаме таа интимна заедница. Дали преку промучување, дали преку молитва, преку, значи, целокупен еден духовен живот кој што навистина ќе биде слика и прилика за целиот свет околу нас, за сите околу нас. Оне како што Христос живеел, така и ние ќе живееме. Затоа што ќе бидеме во Христа, покриени со неговата слава, со неговиот карактер. Нека му е слава уште еднаш на Бога, немам што друго да кажам, освен амин.